itandatu na rimwe hakurikira ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu murashobora kandi kutwakura muciye kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri kaze mwese ahari abagabo ntihabwe ibara reka gupfa ibintazi nyabuna nimuze tuje hamwe mwubake igihugu cyacu halo munywanyi ntituri turumvikana sinzi ko ari ingorane y'agatelefone canke rezo ziriko ziragorana ariko mugume eh, mugerageza biraza gukunda mhm. kubera urabona nk'abantu baza kurangura mu gisagara babizana ibidandazwa hano mu marambya mm. ntibemerewe guca mw'iri barabara riva ku kiyange cya buterere kibyinjira ngaha haca imbere y'ikibuga cy'indege eh, mm. iriza mu marambya mm. bisaba bazunguruke bace ino kumubone kugira ngo bace binjira mu marambi none barababuza kuhaca muri purene eh, ni bande babuza kuhaca muri purene mu ncamake igihe basizeho ajya amabariyeri y'ahantu amakinga ashobora gushika mm. hariya aho muri purene naho harimwo agarukira kuri kenze marambi mm. rero mu ncamake ibarabara naryo ririva ku kanga rigaca ku muboneka mu marambya ni ribi cyane mm-hmm. rero je nkagira icyo nobona no Augusta agatelefone karacitse ariko yari kavuga ingorane z'amabarabara atameze neza mu maramvya Allo Allo Agatelefone ni kariko karavyorosha ariko kandi nibaza yuko abanywanyi bacu baguma bagerageza kandi tuza kumvikana halo ni sawa halo halo ni gute turashima kure mm, muherereye hehe ntara ya kayanza kumene kabarore umutumamanga kabarore nariko sindiko ndanabumva neza sinzi ibyaba usanga hmm? nyine hagarara hamwe muhora muhagarara hejuru ku musozi nyenerezo zifate tuyage twumvikana hmm, murumvise yuko n'ubu ntibiriko birakunda ariko tuguma turindiriye turibaza yuko baza gushobora kuronka aho bahagarara tukaganira neza halo hano ni amahoro ndabumva neza mwebwe alo ye ndakumva ubu ni sawa ego ni sawa ndayizeye ku ntega ku ntega ndayizeye bite eee ni sawa kweri ndafite ikibazo dufise mm. ndakumva cyane ikibazo dufise n'iri barabara rijya ku ntega bararyinze birarangira batarisozereye n'ubu n'ubu bongeye gushaya baragimbye n'ibandi icyo mm. no hanura abakora amabarabara mhm. nibaze baracishamwa amamashini nka kurya bariko baragira ngaha kumutakura mm. kugira turindire ko baze dushiramwo amakaburimbi eee eh, ni iyo nterano notanga nibyo bagira ushikirize kumbure bariko baravuga iby'amabarabara batazi biriko birabera aha mugisaga gisagara yego uvuga uti rero n'abandi bazoshikirwa bagumane morale neza cyane uragoze cyane mabuja umugoroba mwiza ego gute ni sawa cyane mumeze neza turashimira imana kabisa mwe mu gisuru mutwumva neza rwose turabumva ijana ku ijana turakunze kuronka abanywanyi bo hiyo batari bake nashaka sikirize mm. hariho ikirango cy'umukihororo gihuza gihororo gutyo na ruba yaya udutelefone tw'uno munsi ko tutari ko turabyoroshe yego turashima bimeze gute hiya cya twebwe nyine ikibazo dufise mhm. twari twatelefone mu nzu yahera ku wa mbere hmm. tuvuga ikibazo cy'amafaranga ariko aratozwa intebe z'ishuri abana bicarako hmm. tukumva abashinga amateka bavuga yuko ngo hari imiriyaridi zitatu ngo baraye batse ubushyikirangange ngo agomba kugura intebe mhm. ni ibintu mva bitari uko biraducanga oya none bigenda gute bayabaka gute umwana umwe bamurisha amafaranga ibihumbi bitatu mhm. twaraterefone sekiroteri wa depeye manzu urindire tugende buke reka tubanze tugende bukebuke buke mm. babaka amahera ibihumbi bitatu ku ishuri eh, bibiri n'atanu eh, uramanuye eh, ni bibiri n'atanu pipa ku banyeshuri ibihumbi bitatu mhm. mwe muvuga muti ni menshi mwe muvuga muti ni menshi nayo babazaniye gutyo ntabyo mwari mwaganiriye byagenze gute twebwe nuko tubona ibintu bidutera amakenga tukumva ngo leta iri kirarondera intebe oya imbere y'uko muvuga ibyo leta yemeye mwebwe eh. ntacyo mwari mwavuganye n'abarongozi b'ishuri abarongozi b'ishuri nyine barakereye imigambi yabo bakavuga ko bagomba kugura ibintu mugana ibishiki eh, none uno munsi abana banyu bicara twebwe barabirukanye bujya kuva ujya munsi wa mbere n'ubu baragenda bakabirukana ntibariko bariga yewe ndiko ndavuga none bahora bafise aho biga bicaye eh, bicaye ku ntebe nizo bafise nyene hariho n'izo UNICEF yari yatanze baheruka kubaka ishuri ni bangahe ku ntebe ubona twebwe abana banje barabicara ngo ari batatu eh. Eh. none mu kubabwira muterera amahera y'intebe ntibabasiguriye dutangaza ni uko barabitubwira mugamba mm-hmm. ahera amaze gutangwa nta bintu ubona mm. eh, ubu nyine twumvise yuko leta ngo ngo bahaye imiradi zitatu ubushikiranganji bw'indero mm. ngo bw'intebe ubwo eh, mwebwe ntimushobora mushobora kuba mwanka kugira intererano mutanze ku mashuri kubera leta muba mwumvise ko yavuze yuko hariho amahera ariko aratangwa ni ukuri bo deperevasiyo twitaba mm. akabanza akarindira uku kwezi kugahera mm. hamba tukayarondera abana mugaba bakiga amwe ah, ntimwanka kuyariha muvuga ngo ntayo mufise ni ukuri tuyariha naho bayajya turayariha kuko ntibamaze kujyayo yonyine ni menshi bariko barajya eh, bivana nayo bajya yariyo none ayo eh, yandi bajya ni nyabari kuyibarabara kubera ibarabara riba rimeze nabi mm. akaba abantu bashikayo mhm. bagaca bakora ibyo bishakiye none nta makomite nta makomite abaho eh, komite ziriho mm. mugabo ziratamikwa zijya mu bandi eh, ibintu biri mu mashuri burya biratwengeje umenyesha amakuru urumva ndiko niyumvira ingene abantu bose botamikwa bagaca bahora reka reka reka tube twama twateye n'indura uko iryo shuri mm. ubu kubera niba ryapfuye atanu abantu bazaho mm. baca bigira ibyo bashaka none byokwa nka ko bashika ibujumbura mpora numva no mu misozi bashikayo naho amabarabara bari mabiga yayo emwe gayi eh, muraza murabe kweri namwe itobora nkuru murabe n'ukuri eh mugari naho abantu bahora barenga ku masezerano y’ibyo bemeranije bagaca nabone bikika mukiza bakanka kuriha nk'ivyo baba bemeranije babonye bikenewe rimwe rimwe eh, inzi nguvu rero bakoresha zo kwirukana abana bakabubuza kwiga nizo ari ingorane kandi bahora bicara ariko abandi bavyeyi baremeye kuyatanga amahera ariko ararihwa nuko ari ararihwa n'ukuri kandi neza mm. bari kubanza kutubangira tubahe basibirire mugabo ku kwezi guheze kimuraraba rero mu bisabe buke buke dufise urumva tubanza kurondera e, no gusaba ibiganiro ariko no gusaba ibiganiro n'indongozi nivyo bifasha kenshi depe nuko rase kutwitabaho ndiho twamusaba ikigongwe akaturekera abana bakiga mugabo hakorera murahazi ahakorera murahazi turahazi mugabo ntibatwemera ko tumushikira oya nta chance kwitaba telefone murishikira ku biro hama muganire mubonana ni ukuri biragoye bazokwanka kubakira umunsi umwe ariko bukeye babakire hari n'aho abasa ibikorwa byinshi biragoye ni ukuri eh, murishikira no ku biro murabe mubivuge mwabonye ko byanse byose Ah, nukuri namba badukurikiranye bumvise aka kajwi n'ibyo barashaka kuba bari ko barabyumva yego mm, badufashe n'ukuri nambira ijwi rishika kure mm. eh, batume batanga uruhushya barindire ukwezi kwezi kuvuyemo amahera yabo tuzoyabaha biriye eh murabe na depe ntimuze muramusaba mananiza eh, byanse kwa depe ye deseye mwaravuganye Okay Yohani yashikirije iciyumviro avuga yuko amafaranga babaka ku mashuri abananiza yo kugura intebe alo alo ngira bari mu bikorwa bya mbere bababwiye ko bahejeje gukora none ntabyo bakoze ntabyo bakoze hmm? ariko mvuga ntingira baracakora ntibaraheze eee eh. eh, nimba barakoze ntibaheze ngira baracakora alo halo halo ni sawa ni ninde tuganira mm, ni emanuel mushyiritoga sharugomu emanuel ni sawa mm. ni amahoro muci bitoke gute ni turashima kabisa ni byiza akavura kagwa neza ah, natwi ino kaza karacisha yego eh. amakuru yanyu ni ayahe mushikiriza amakuru ngomba gushikiriza ni amakuru ajyanye Eh, n'urwego rwatowe rwo ku mitumba yose igize igihugu aribwo babahuza mm. tumba hirya no hino abajejwe ubutungane cyangwa se abo mu ntwaro bashima ibikorwa aba bantu batowe bakora ariko uciye aho bari cyangwa hirya no hino wumviriza wumva bari bavuga ko agashuka bute kumbure bari bumvise bazohabwa ntako barigera baronka sinzi abizerwe bari bakwiye kuraba ko kumva bashima ibyo bakora bakaronka ako gaciro kabutse mm. yego ngira bariko barabitunganya nimba bataraba none ah. hari icyo baronona mwumva ngo ni kubera batararonka agaciro kabutse oya bakomeza gukora neza kabisa bakora neza ni ukuvuga yuko n'ababatwara baganira neza yego yego reka tubyizere rero yuko ababijejwe aho bataratunganirizwa bazobikorerwa neza cyane murakoze umugoroba mwiza twese halo mm. ni sawa raba iyo telefone yawe uyikure muri hoparlere tuyage neza twumvikana mm, ni sawa rero ninde tuvugana ni gakwavu gakwavu n'ubu ntibiravamo neza ariko sindi hafi y'iradi hmm. mubwo washize muri hopare oya oh, oke shikiriza iciyumviro gakwavu uherereye y'ababyeyi hamwe n'iy'abarezi abo abarimu b'abana mm. baba bapanze imigambi bazovuga bazokora mm. bagaca bapanga n'amafaranga kiriya mubyeyi wese azokotiza kugira iyo migambi ikorwe mm-hmm. aba mbere baca batangura kwiyemeza ayo mafaranga mm. ni ba bari muri komite mm-hmm. hama umubyeyi nawe urebereye ngaho urumva nawe uciyemera mm. hama ugasanga umwana wese ariko ibihumbi bitanu ibihumbi bitatu muga kugira ngo yarihe muba mwabonye ko bikenewe ibyo baba bari ko barababwira none nka jewe nk'aho ndereye abana mm. buri mwaka bariha ayo mahera ibihumbi bitatu cyangwa ibihumbi bine mm. nuko ko muravuga kare ngo bamwe ni bitatu abandi bibiri n'atanu mirongo itatu na bitanu eh. ubu uvuye ku ishuri ugiye gusaba ikindi kibanza ku rindi shuri bayita nk'ayo kwandikwa ndibaza kuba ari uko nyine murakoze kumbure tuzobitohoza ko mm. mudufashe mu bitohoze ko kweri ibyo bintu birasize ubwenge reka sha eh. ariko reka kunezerwa nitombore umufuko w'umuceri noneho umuceri nawo ukuye he ni ya mvyeyi abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahera oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro vyuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibagiye rero n'abaronse igifovya c'amahera kuri eko kashe ewe ndahomvye humura ntaco urahomba kuko ikiganiro kiracabandanya nyarusara rumbwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe haba gutelefona kwandika mesaje canke kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko ube spesiyali na ikonete gutyo rero rero uko aba uwashobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye ntabigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanjye niho turi alo eh, ndi ntice ntije agarutse mu maramba eee eh, gute ni amahoro wari kuvuga ikibazo cy'amabarabara we ego aha mhm. rero iri barabara riva ku kanga rigaca ku mubone rikinjira mu marambi mm. iryo barabara ryonyine dufise rihita rishobora gudeparasa ibidandazwa n'amakinga cyangwa amamoto mm-hmm. rero rino barabara ni ribi cyane mm. rero akenshi kenshi iyo ngomba kuvuga ikintu ndabanza nje nkabaza utuntu n'utundi mm. nk'amamoto hariho amahera kenshi atangwa kandi buri munsi ku moto amahera amajana atanu mhm. kandi ayo nayo gukora amabarabara hakabaho n'ayandi mahera batanga buri kwezi ayatangwa he atangwa ku mabariyeri mhm. ubu uvuye ku kanga hari bariyeri zibirirwa ngo ushike ku isamariro ya marambi mm. uvuye ku ikaburimbo naryo ry'icumi na gatanu hari bariyeri imwe mhm. ni ukuvuga nta namwe moto ishobora guca idatanze ayo mahera amajana atanu noneho amahera ku ibariyeri bababwira ko ari ayo gukora amabarabara koko ego hmm. babwira ati ni amahera ashobora gufasha ku mabarabara kandi hakaba hariho n'ayandi mafaranga batanga buri kwezi hmm. nayo nyine bakora yo gukora amabarabara n'amamodoka ni uko nyine barayariha buri kwezi hmm. rero ugaca turaba mafaranga atangwa mugabo ibarabara umuntu agaca aguma aca mu ibarabara rimeze nk'ukuri aho rero mm. tubona umenga si ibintu byiza cyane bw'amabarabara reka arakorwa buke buke ah, hamwe rero bo twibuka natwe marambye kuko nta rindi barabara na rimwe dufise niryo mm. ryonyine dufise baba mm. bakoze cyane ndibaza ko muzoshikirwa kuko turabona hirya no hino hariho ahantu hamwe hamwe baza barakora hariho n'uwundi yatubwiye ati rya mutakura bariko baragerageza nibaza ko bizotera biza imbere bimushikirwa aho ni byiza cyane ikindi nacyo mhm. kino kintu cy'abantu biyungunganya bariko barahiga rasiyo batembereza utuna turiya ari nk'impuzu cyangwa utundi tuntu mhm. je dufate nka je ntembereza impuzu rero mhm. bishyitse mbona kenshi badufata ngo ntitujye mu masoko nacyo nk'akarorero narifise amafaranga ibihumbi mirongo itandatu mm. hanyuma ndavuga ati reka nze kurangura uduhuza ndabe nze ndaronka igihumbi cyo kurya ku munsi mm-hmm. atawe ngiye gusaba kandi ntibye ngo muhungabanye umutekano w'abandi bantu mm. muga rero nkaca mbona baciye bafata mm. ngo ninje mu isoko nkaca mparura nze gupanga ibibanza mu isoko fise ibihumbi mirongo itandatu Mm-hmm. ayo mahera ntibyokunda mm-hmm. njye nabona yuko ari uburyo umuntu aba yarabye bwo kwiyungunganya batari bakwiye kwirirwa baratwiruka ko n'ukuntu ariko no kuraba ko namwe muri ko mukora ibyemewe n'amategeko reka mu ukamubyeyi nk'impuzu mm. ukajya mu isoko ukarangura uduhuzu ukadandaza atamuntu wibye eh, ni ukuraba amategeko y'igihugu nayo ica avuga aba rero nibaze baradusomera amategeko twumve ko murazi ko hariho n'igihe bigeze kuvuga ati abantu bafise imitahe mito mito nabo nyene baje hamwe bashaka gukora bakorera ahantu bari hamwe ntibagume bitwaza ngo baso umutahe mutonya badandariza mu ibarabara bitarekuwe byarigeze kuvugwa icyo cyo kumvikana ariko mumenyesha amakuru mm. nk'ubu dufate jewe bivanye naho mvuka urabona mba mu marambya mugaje mvuka igitega mhm. hariho uyundi usanga bikora uko avuka imwana mhm. uwundi akabikora uko avuka ingozi mhm. koka mubyeyi ubwo eh hazogera igihe bababaza ati none ingozi nta mpuzu bagura igitega nta mpuzu bagura ko mwase gukurikiza amategeko duga iwanyu musubire ruguru hmm? mugabo nawe we ntuvuge ngo uvuye igitega cyangwa ingozi mutava mu ntara zimwe ntimwodandariza hamwe kudanariza hamwe gusa ntimubamusangiye imitima none bajya abantu bose badandaza basangiye ikibanza rega si ukuvuga ngo baravukana cyangwa bava mu ntara zimwe ntihakora intara mama muhujwe n'icyo kibanza mugabo mwatwebwe dusanzwe turi mu mabarabara kuko uvuga ati uwo muhuye ngo tudoje hamwe ducanga umutahe oya si uwo muhuye wese nawe ndazi ko muri urwo rudandazwa ukora hariho abo mubikorana abo mujana kurangura abo muyaga muhana imitwe y'ingene mwobikora ni kubandanya na mwebwe muganira muraba muti bega vyogenda gute kugira ntibasubire kutwirukako navyo vyobafasha bafasha ukuri abantu bose turangurira hamwe duhurira nyene turi kurangura ubundi nta n'umwe azi n'inzira ry'uwundi muntu ntiwumva nyene ko muhura musaho muhurira ni kujya nyene muza muraganira rega natwe tuje haku kazi ntituba tuzinanye ni amahoro turashyashima kumwe nabivuga amakuru ngarutse kuvuga ni amakuru ajyanye n'ibiciro muri ino minsi by'ibinyobwa bimwe bimwe hmm. na cyane cyane ibi binyobwa nk'ama energy ntuze pombe marite orange akwazi hmm. uciye hirya no hino mweka oranje murakaronka mbega eh, karaboneka ariko uciye hirya no hino ku babirangura bivuye bujumbura no ku mabotike abidandaza eh. bakubwira ko ngo kubera ingingo yafashwe yo kugana imipaka mhm. kuva imipaka yugaye eh, ngo urabyitiro igiciro bahora barangura ko cyariyongeye bidasanzwe mm. ugaca usanga muri ibyo binyobwa navuze cyahora kigurwa hagati y'igihumbi n'amajana atatu n'igihumbi n'amajana atanu mm. ubu kigurwa hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'igihumbi n'amajana indwi kubera iki bahora barangura mu rwanda none nibyo hatahura neza ko bavuga ngo ngo ibyo binyobwa ngo byahora bizana na itanzaniya itanzaniya naho tukaba tuzi ko imipaka yaho itugaye ni aka oranje dukorerwa na burarude siko kuko byaraduze cyane bitasanzwe kabisa nta ngo bavuga ngo badugije kubera igitoro oya oya eho igitoro mbere bavuga ko gihari ariko ibyo urumva ndiko ndabaza bavuze ati igitoro dukoresha ikituzimba cyangwa kiratugora kuronka byo kumvikana mugatsi numva inge nabo babwira ngo ngo ibiciro byaduze by'ifanta mwahora munywa ngo kubera imipaka nk'ibya burarudi none ko tuzi iyo bikorerwa nasaba mu bushiranganzi bw'ubudandaji barabe iyo ngorane baba yatumye eh, abanyagihugu bagura icyo kinyobwa kibiri hejuru ku ibeyi ridasanzwe kandi twari dusanzwe tukigura ku ibeyi ritoya eh nabyo mugabo ni ukubyigaho kurumva nimba hariho abadandaza bahora babirangura mu bindi bihugu babicanye ngaho ku mupaka urumva bica biba ikibazo bica biba ikibazo mm. hanyuma nagira mvuge no ku kijyanye n'ibyo by'iyo mipaka nyine mm. mu mama urumva ko na cyane cyane umunyagihugu muto muto ari we atahababarira mm. aba bajejwe ibi bihugu byacu uh, bihana imbibe mm-hmm. ku mpande zose bari bakwiye kuraba icyo uh, iyi mipaka itazira bugagwa kuko mu kirundi abashyirani niwe baza batubwira ngo inzu y'umubanyi ihiye ngo nabwo babe bayashyiriwe mm. barahabe icyotuma imipaka itugagwa mbere n'ibyaba hasabwa ibiganiro bibe kugira ngo noneho ubuhahiranire buri hagati y'ibi bihugu bubandanye bubandanye kuko bye hirya no hino si n'ibyo binyobwa gusa urasanga hahora hari ibidandazwa kumbure bigugwa n'ingenzi ubu baridoga bavuga ati turi ko tubona ibi ibiriko bikorwa ntidusohora ibidanazwa nk'uko twari dusanzwe tubisohora mm. twasaba ba nyakubahwa ba rutunga bajejwe bino bihugu ko mm. bogira ibiganiro bakaraba ko imipaka y'ubugabo yose biri kuguruka kugira ngo turonke ah, uko tubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose urakoze cyane inzego zibijejwe ziriko ziravyiga kandi n'aya makuru baraza barayakurikirana hajya yego hama ni nagira ngaruka no kwiki kijanye n'aba bariko bavuga numvise ko hari abantu babiri bamaze kuvuga ibijyanye n'aba n'izi n'aya mafaranga acibwa abana ababyeyi b'abana bari ku mashuri atandukanye mm. ntabwo biri aho nabyumvise gusa n'aha mu cyitoke biriho ni ukuvuga ko biri hose biri hose ariko ikintu tudatahura ikintu kumbure bari bakwiye kuraba n'aba bayobozi barongoye amasure mhm. amagana atanu agatuma umwana akiga uwo munsi bakamwirukana mbere na bukeye utayarose bakamwirukana mm. ah, urumva ko nk'abantu bato bato hataguma bihiga babandi b'abana ababyeyi b'abana babo bifise mm. ugasanga abana b'abantu batifise batiga kubera baguma birukanirwa abana baguma birukanirwa abana mwega manweri muga mwe namwe wowe meza yuko ayo mahera muzoriha muba mwayemeranije n'abarongozi tuba twayemeranije mugabo urabye amashakiro y'ayo mafaranga arashobora kugorana ugasanga rero umuti ntiwari uwo kwirukana abana ahubwo nyabura kwari gusubira guhamagara ababyeyi none tubigire gute noneho bagahana ikiringo cy'uko yorondegwa ariko umwana atari yaguye mu mporero kugira kandi mwana nabyemeranije hari aho bashaka kwibaza ko muri ko muri isamaza oya si ukwisamaza njyewe ndiko ndabikurikirana hafi ndabona ko n'uburyo buba bwagoranye kandi nta wo kwemera ko umwana wiwe kandi nta makori yatangwa nk'ayo turi ko twumva atanguwe ibintu birahinduka none habuze iki kugira ngo ibyo bikenewe kugira ngo burundi bw'ejo buronke uko buzibeshaho bigende neza kumbura inyinshi zotogwa mugume murindire ko kandi n'ibyo mwemeye muze muragerageza gushyitsa amasezerano sawa rero mugira ijoro ryiza ngira ngo ababijejwe babyumvise mm. murakoze cyane umugoroba mwiza twese mm. ndayizeye yagarutse eh, ndayizeye ni sawa eh, ikibazo cy'uwo muntu yo kugara imipaka mm. ahubwo umukuru w'igihugu icyo kintu yari yakiyumviriye ntibugarire kimwe bajejwe kubasahura yego bajejwe kutwibira gusa byiki niyo ba acumbitse abantu baza barava kutwica ubwo ugarire kimwe nyene mm aho nivyo ni amadorari batuzanira kandi twumvikana neza twumvikana neza sindabumva mwebwe mm. alo Mm. Imvura y'imwaro ni bujumbura zomera kumwe gute. Yego yego. Mm. Havugwa makihiyo basi. Nukuvuga icyambere ntebako. Mhm. Mm ni ukuri abanyeshuri bagiye kwiga mu wa mbere muri kaminuza ni ukuri biriko birabagora bamwe bagira babite batahe ibyo bikura oya ni uri mu mapfunguro rero ibanga ryo kwemera n'agatangaza ariko abantu bose ntubone baba batambuka ntubuzi nabo ngena bavuye muhera nt’ubivuga ibyo ahubwo no kubabariza gusa mu kumva ubuzima babayemwo bakababarira hama kandi tukababariza babaye mu buzima bubi nimurabe mu batabarize baronkiza amategeko abari kuri urumva wowe bagutumye uragenda ugatanga raporo urumva urumva umuntu arinze yitabariza ababona yuko ibintu byase rero namwe shikira bajya babajejwe babahe izo mategeko abarikurira nabo nyene ngira barakurikira iradiyo bariko baravyumva nimba hari ico bataratunganya bariko baradutabaza bariko baradutabaza yuko vyasa hambere mwana ashaka mwava mugira muti umuntu ariko arabesha nimwishikiriro namwe mu barondere bajya bagiye kwiga mu wa mbere mubibarize mwumvirize icyo babivugaho yego twe ni sa kuko umuntu iyo ikintu umwana amubwira ngo kumbe yo ariko arabeshya eoya amakuru urumva yose turonse turayatohoza ko tukayitondera sawa rero bwana ndiho ku bwawe muragenda muperereze mubabaze sawa alex ego bwana ni uko kabiri nacyo mm. turabaza ariko mugabo ntitumenya ayo bihererera baca babishyura gute batwishyura ngo kubera ngo babikura ngo kurere ngo kubera ngo atamadepo yegere hmm. inoso mu sinzi ko twaba dusundi munywanyi ku murongo alo ni gute ni sawa muri bande muba mukoze yego ugize eh, neza tuzogikorera ko yego ni mm. hama amakuru mfise mhm. imvubu ziraturembeje ha mu kajaga ziva mu itanganyika urazi ko mu kajaga ari ahantu hateye amazi yego n'ubu tuvugana iri imbere ya iri imbere imbere yaho uhagaze eh. ukaguma ku telefone eh, nshya kure yayo imaze igihe none canke ni zimwe za kera zari zarabonetse ngaho muri ibyo bice imaze igihe kandi ku wa gatatu yarariye umuntu mm. baca bamujyana mu bitaro yavuyeyo hirya y'ejo mm. bagomba dusabe rero ko bosohora itegeko kubwira baze barazica zabaye nyinshi bazice eh, reka zabaye nyinshi ukuntu ziba nyinshi ni kubera batazica ngo zitunguke ubwo n'ubutunzi bw'igihugu urumva batanga itegeko ngo bice igikoko kiri mu butunzi bw'igihugu eh? cyane nimwe mushaka ibindi oh, cyane musaba yuko zosubizwa iyo zaje zipfa musaba ko bazica none bose ibidaho birakunda eh, mugabo ntiwovuga ngo bazice amazi umuvuduko yahoraza ko siyo yagego mwe muvuga muti babareke mubandanye muhaba ibindi bikorwa bize birakorwa bukebuke badukorere rijya rigi ariko baravuze ko atari uwo muti nayo nyine idige murabizi twe turabona ko ryokora n'ejo muragomba muhashike murabe kajya kadigi twe twikoreye usanga ngira ari ako gufasha abahinga nabo babonye ibindi none ugira twohabwe kumenyesha amakuru eee eh. ohera umwaka umwe iyindi myaka ibiri oba huzuye nk'amayezine mm. none ayo mayezine nta mazi yotinya wereka ngira inzego zibijejwe zizobandanya zikora hama ziza zirashikiriza ivyo zibona ku munsi ku munsi arumere ndagusezere e, eh, minota iratujanye ni nanjye ndagushimiye murakoze cyane amahoro murakoze cyane joro ryiza kuri mwebwe mwese mwashoboye kutwakura abashoboye kudushikiriza ibyumviro byabo badutoye ku gatelefone abo byagoye kumbure tuzosubira mu kindi kiganiro francine ndeho ubwayo